Neka sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam našeg poslanika, Allahu obiljenika, Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a njegove časne ashabe i svojme koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu Rašanu, došli smo do 1060. hadisa i ušli smo u poglavlje o Lukate, a Lukata je izgubljena stvar ili izgubljeni imetak. je uvijek aktuelno uvijek se dešava ljudima da gube ili izgube svoj metak ili nešto vrijedno, a da drugi ljudi to nađu. Pa je veoma bitno naučiti kakvi su islamski propisi, šta uraditi s tim, da li uzeti ili ne uzeti i šta uraditi ako uzmemo. Znači lukata, odnosno izgubljena stvar je svaki izgubljeni imetak koji pronađe neko, a koji ako mi se ne zna vlasnik. Znači ako znamo, ako nađemo nečiji metak, a znamo čiji je vlasnik, onda to se ne smatra izgubljenom stvar, znači mi ćemo vratiti njenom vlasnik tog imetka. Međutim, u ovoj slučaj kada nađemo metak, a ne znamo čiji je, je pripada, prenosi Zaid ibn Khalid ibn Zaid al-đuheni radijallahu anhu druga lavu poslanika sallallahu alaihi wa sallame da je rekao lavu poslanika alaihi sallatu je bio upitan o izgubljenom zlatu ili srebru pa je rekao zapamti konac kojim je svezana kesa i kesu u kojoj se to nalazi, zatim to oglašava i godinu dana. Ako se niko ne javi, onda ih troši i neka to bude kod tebe kao stvar data na čuvanje. Ako neka dođe neko da to traži, predaj mu to. Poslanik Alehi Salatu Osalam je Poslanika Alehi Salatu je neko pitao o izgubljenoj devi pa je rekao šta ti imaš s njom? Ostavi je, ona sa sobom ima obuću i pojilo. Odlazi, odlazi sama na vodu, jede lišće sve dok je ne nađe njen vlasnik. Nekoga je pitao o izgubljenoj ovci pa je rekao uzmi je jer ona će biti ili tvoja ili tvoga brata ili vukova, odnosno neće pripasti vukovima. Ovaj hadis nam detaljno pojašnjava kako postupiti i on bi bio dovoljan sam po sebi, međutim postoje još neki detalji koji treba pojasniti. Prvo pitanje koje nas interesuje ovdje, da li je bolje uzeti izgubljenu stvar ili ostaviti? Ako najđemo ili nađemo neku vrijednu stvar, novčani mobitel i nešto vrijedno, da li je to bolje uzeti ili ostaviti? Postoje različita mišljenja islamskih učenjaka, jeli? E, prvo je da je bolje uzeti tu stvar, znači vrijednije, odnosno korisnije, jer je musliman dužan čuvati metak svoga brata muslimana ako nađe tu vrijednu stvar, da je sačuva svom bratu muslimanovu, stava su i imam šafija. Znači po njima je vrijednije i treba uzeti tu stvar s namjerom da se sačuva i da se vrati vlasnik. Drugo mišljenje je da je bolje ne uzimati. E, a to mišljenje su imame Ahmed i Malik i njihovo obrazloženje je da postoji bojazan da neće moći garantovati jeli, čuvanje te stvari i da ćemo to uzeti, da će nam to postati dug koji kasnije nećemo moći vratiti. Pošto vidimo iz ovog hadisa da čovjek nakon godinu dana može koristiti taj metak, nakon godinu dana oglašavanja jel? i obnanjivanja o tom nađenom metku. Imamo treće mišljenje da je obaveza uzeti, obaveza je uzeti taj pronađeni metak, opet s namjerom da se sačuva. Ispravnije mišljenje da je, jer Allah najbolje zna, da je bolje uzeti taj imetak. Bolje uzeti s namjerom da se sačuva i vrati vlasnik. Znači u tome imamo korist što ćemo sačuvati imetak svoga brata muslimana, jer neće neko drugi uzeti sebi, neće ne glašavati, neće ikome javiti. A drugo je što čovjek će imati nagradu imat će nagradu, jeli, zbog tog svog čina. Ovaj čovjek u hadisu, znači Zaid ibn Khalid, ibn Khalid Juhani, pitao je poslanika da je srat veselam o izgubljenom metku i kaže sam s na ovom hadisu je spominju tri vrste izgubljenog metka, to je novac, stvari zlato, srebro i tome i slično, neke vrijedne stvari, vrijedan imetak i nekretnine. Imamo također e, krupnu kao što su recimo deve, konji, pa kravi. Imamo sitnu stoku. Što se tiče zlata i srebra, poslanik sam Salat u ovom hadisu je jasno kazao i uputio nas ono kako trebamo učiniti, a to je da zapamtimo, ovdje se spominje zapamti, jeli, eh, ovaj, kesu, odnosno konac ili uđes kojim je svezana, da znaš, ovdje se traži od onoga ko pronađe metak da da zna u čemu je našao, odnosno kakav je metak, taj, da, ne bi izmiješao taj metak sa svojim i sutra ne bi znao, da, da zna količinu tog metka. I onda smo rekli e, da ako nađe novac, zlato, srebro i tome i slično, uh, oglašavat će godinu dana. Na, na javnim mjestima, danas je to lako, prije to bilo, jeli, nije bilo savremenih ovih komunikacijskih sredstava, danas je mnogo lakše preko radija, televizije, oglasa i tako dalje i godinu dana oglašavati, nakon toga ako se vlasnik ne javi ili ako se ne javi pravi vlasnik, taj metak se može koristiti. Onaj ko ga je našao, može ga koristiti s tim da bilo kada, ako se pojavi vlasnik, on je dužan da ili vrati taj metak ako još postoji, ili tu stvar, pronađenu stvar, ili da da njenu protuvrijednost. To je sa zlatom, srebrom, novcem i drugim vrijednim stvarima. Što se tiče izgubljene stoke, krupna stoka, rekli smo deve, konji i krave, njih je zabranjeno uzimati jer one same mogu da se čuvaju, da se, hrane jer dovoljno su jake i snažne, njih ne treba ovaj, uzimati i privoditi jer vlasnik će ih svakako tražiti. Znači oni nisu neka sitna ili ovaj, sitni metak koji ne nezaštićen i tako dalje. A što se tiče sitne stoke, eh, jeli, ovce, koze i tome slično, eh, one se trebaju uzeti, znači preporučeno ih uzeti, privesti, sačuvati, da ne bi stradale, jer one nisu u stanju da se čuvaju i štite kao krupna stoka i da izvijeli ne bi zvijeri ili e, neke druge životinje e, koje su napasne, to mogu biti i psi i tako dalje. I u ovom slučaju sitne stoke, onaj ko pronađe sitnu stoku može koristiti i treba oglašavati godinu dana i ako se vlasnik ne, ne vrati, odnosno ne pojavi i ne dokaže da je to njegova stoka, ono ih može koristiti nakon toga, jel? Ona postaje na neki način njegovo vlasništvo s tim da i u ovom slučaju važi da ako se vlasnik bilo kad javi, da je dužan vratiti tu stoku ako je živa ili dokumenti njenu vrijednost. Zato u ovom hadisu kaže neka to, i neka to bude kod tebe kao stvar data na čuvanje. Čuvamo, koristimo tu stvar, ali moramo vratiti, odnosno ili njenu protuvrijednost. Ovo su znači propisi vezani za izgubljenu stvar ili ono što se zove u islamskoj terminologiji ili e, pravnoj terminologiji lukata. E, isto tako, veoma je bitno utvrditi vlasnika. Kada vlasnik dolazi, bitno je da ima jasan dokaz da je to njegov imetak. Jer vrlo često kada se oglasi da je nešto izgubljeno, to znam, ovaj, imao sam par slučajeva, par primjera, jel? da ljudi, javlja se više ljudi, što znači da je dosta, ne, mogu, ne može biti više vlasnika. Jedan je vlasnik, a javi se, kaže, 20 ljudi. Bilo je, recimo, ljudi nađu neki, e, neki novac, par stotina maraka i oglase na radiju i ostaje broj telefona. I onda, kaže, zovu na stotinu ljudi zove, izgubili pare. Znači, treba, zato je bitno posebno u vremenima kada e, prevara i laži, kad su raširene i nepoštenje među ljudima. Ovo što se tiče izgubljene stvari, jeli, e, mimo hađa, odnosno mimo Mekke. Sljedeći hadis govori o stvar koja bude izgubljena na hađu, odnosno u Mekke. Abdurrahman ibn Othman Etejmi radijallahu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio uzimanje izgubljenih stvari na hađu. E sad, kažu islamski učenjaci, jeli, Ovdje se misli da nije dozvoljeno uzeti izgubljenu stvar s namjerom da postanemo njeni jeli, vlasnici nakon to, te godine oglašavanja. Nego samo radi, da uzmemo tu stvar radi oglašavanja na hađu. Smijemo je uzeti samo da oglašavamo na hađu. Jer hađe uglavnom kad obave obride hađe napuštaju to mjesto i odlaze i vraćaju se u svoju domovinu koja je daleko. Tako da bi to oglašavanje bilo teško i komplikovano i vlasnik možda nikada ne mogao pronaći svoju izgubljenu stvar. Mada je to riješeno ovim modernim, savremenim, jeli, u modernu doba postoji jeli, posebne agencije za izgubljene stvari na hađu gdje se predaju te stvari, e, daju se znači podaci koje je našao, gdje je našao i onda se ljudi javljaju kasnije ako se utvrdi ili donesu jasan dokaz da su, da su oni vlasnici, dadne im se to, a o, tom, jeli, o tim jasnim dokazima malo ćemo kasnije. Ukratko ću ponoviti vezano za, ili jedan sažetak vezano za izgubljenu stvar. Onaj je nađe izgubljenu, izgubljeni metak mu steha mu da ga uzme i s namjerom da ga sačuva i vrati vlasniku. Ne treba da ga miješa sa svojim metkom, nego treba da, ga, da sazna znači, njegovu količinu, njegove karakteristike. Da ne bi zaboravio o čemu se radi, mora da ga dobro pozna treba da oglašava godinu dana, da obznani, jer javno, da je našao određeni imetak na određenoj lokaciji i tako dalje. Ako ne javi vlasnik, ako se ne javi vlasnik eh, i ne sazna se čiji imetak, dozvoljeno mu je da to koristi, ali da bude spreman bilo kada to vrati vlasniku. Ako se pojavi ili da mu to znači da, da da njegovu vrijednost tog imetka koji je iskoristio. Ako pronađemo nešto e, bezvrijedno, kao recimo ono za čim ljudi ne bi tragali, ne bi se raspitivali, to je dozvoljeno uzeti i koristiti. Recimo, nekom je čokolada ispala. Će ljudi traži čokoladu, možda djeca hoće I nešto što je onako bezvrijedno, u ovim klasičnim dijelima se navodi recimo neka kifla ili neki mali djebić ili nešto slično, ovaj, da je to vrijednost koja, se ne traži i koju ne treba oglašavati, da se može, da se može koristiti. Ko prisvoji izgubljenu stvar, on je izgubljen, u stvari on je u zabludi, kaže Zed ibn Khalid al radijallahu anhu prenosi da Allah alaihi rekao ko prisvoji izgubljenu stvar, on je izgubljen ili on je u zabludi ako ne bude oglašavao o njoj. Znači ovdje je e, pitanje oglašavanja. Pitanje oglašavanja. Onaj ko prisvoji stvar izgubljenu, to jest uzme sebi s namjerom da je čuva i vrati vlasnik i oglašava o tome, on, ne, on se ne smatra da je u zabludi da je izgubljen. Zašto se kaže u hadisu da je on u zabludi? Zbog toga što krivo postupa. Zbog toga znači što krivo postupa. Što se tiče pronađene robe, ako se pojavi vlasnik, ona će se vratiti vlasniku samo pod uvjetom ako se utvrdi da, da je njemu pripada. To može biti na jedan jednostavan način da se pita o njenim karakteristikama, osobinama, jeli, zavisi o čemu se radi, kako, kako izgubljenoj stvari se radi. Recimo ako je novčanik, mora znati kakve boje novčanik, šta ima novčanik, pored novca, koliko novca, šta još ima pored novca. to se ja lako može utvrditi. Jer svako će doći kazati na gađanju, ima toliko i toliko. Ili ako se radi o nekoj izgubljenoj e, životinje, bilo da je krupna sitna stoka, ne treba pokazivati vlasnik taj predmet, u stvari tom koji tvrdi da je vlasnik, ne treba pokazivati ništa govoriti. Ako se javi da je vlasnik, izvoli šta, daje karakteristike, šta si izgubio, gdje si izgubio, koliko, šta, kako izgleda. I ako se to utvrdi, onda ovaj pronalazač koji je pronašao taj metak, može da mu na osnovu tih informacija, jeli, da mu ne gleda. Ne treba zakljetva. ne trebaju svedoci. To nije uvjet. Ali ako ovaj donese, dovede svedoke, to je dobro. Dobro jest. Posebno je ovaj, to aktualno kada su u pitanju neke lične stvari koje se izgube kao što je novčanik, mobitel, to mi je slično, jel, knjiga i tako dalje, mada knjigu neću, neću ni uzeti knjigu. Ovaj, treba pitati o osobinama koja je vrsta i tako dalje. Ako se to utvrdi, onda mu oba, obaveza da mu se to dani. Znači ne mora postati, ne mora ovaj, ni zaklinati se, ni do svjedoke. Zabranjeno je musti tuđu stoku bez dozvole vlasnika, Ibn Omar Adjelanu prenosi da je Allah poslanik Alijek Selam rekao neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvole, da li niko od vas voli da drugi dođe do njegova skladišta hrane, provali njegovu ostavu i odnese mu hranu. Njima, e, njima vimena njihove stoke skladište hranu, zato neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvole. Ovo je jasno, ne treba pojašnjavati naravno ako prolazimo jeli, pored tuđe stoke, nema vlasnika, ovaj, nije nam dozvoljeno da, da mužemo stoku i da uzimamo mlijeko, osim uz dozvolu vlasnika. To je kao da provaljujemo u njegovu kuću, njegovo skladište, uzimamo njegovu hranu i to je njegova hrana, znači njegova stoka e, pripada njemu i mlijeko isto je kao hrana pripada njemu. Ovim smo završili poglavlje koje ima samo četiri hadisa, poglavlje o pronađenim stvarima. A za eventualna pitanja to ćemo Prelazimo na novo poglavlje, to je poglavlje o gostoprimstvu. Poglavlje o gostoprimstvu i ovo je jedno značajno poglavlje, posebno da kada znamo da je gostoprimstvo jedna od e, osobenosti islama i muslimana. Da su muslimani svojom vjerom naučeni i naviknuti da ugošćavaju goste. Jer da ih prime lijepo, da ih nahrane, napoje, da im obezbide konak i tako dalje. To je od islama. Jer vidjet ćemo i hadisu, o tome govori. Status onoga koji odbije ugostiti u Safira, ima je takvi, jel? Ima je takvi, sjećan za vrijeme rata. Još u tim, okolnostima kad ovaj, kad nekome branite njegovo mjesto i selo i trebate umorni, iscrpljen doći, ovaj, putujete, vraćate se kući, tražite od nekoga da vas ugosti, ne odbije. Samo prenoćite, ništa ne tražite od njih, ni ništa, samo da prenoćite, oni ne želi da, da ovaj, noćite u njegovu kući. Toga ima, Zato da vidimo kako Islam gleda na one koji odbiju ugostiti musafira i šta je pravo musafira putnika. Vuk ibn Amir radijallahu anhu je rekao, rekli smo Allaho poslaniće, ti nas šalješ nekom narodu pa nas taj narod ne ugošćava, šta misliš o tome? Allaho poslanik je nam je rekao, kada dođete nekom narodu pa vam ponudi ono što vam, što vam pripada, prihvatite to. Međutim, ako tako ne postupe, onda od njih uzmite pravo koje pripada musafirima. E sad, tumačenje ovog hadisa, jeli, šta to zaista pripada u Safiru i može li on sam uzeti bez znanja jeli, vlasnika kuće, može li uzeti i na Kažu islamski učenjaci, što se tiče ovoga hadisa, da se to odnosi na one koji su u nuždi, nemaju ništa da jedu. I ovi im ne daju i oni trebaju da, se, da sami se posluže onoliko koliko im je dovoljno. Kaže, i takve obaveze u postu onaj ko nema, musafir koji je u prolazu i ovaj, ugostimo ga u kući, obaveza ga je nahraniti i napojiti, jer on nema ništa. Kaže, ako ga ne ugosti, on ima pravo uzeti sam, sam od onih koji mu uskraćuju njegovo pravo. To je jedno od mišljenja. Drugo je da se pod hadisom misli e, da ovi musafiri putnici imaju pravo da one koji nisu ugostili, da ih jeli kritikuju i da javno iznesu njihovu, njihovu mahanu ljudima i njihovu škrtost. To je jedno od mišljenja, jel? U svakom slučaju, ako gledamo s aspekta Islama, prema nekim islamskim učenjacima, počastiti gosta je e, vađi, obavez. A to argumentiraju hadisom, jel, poslanika, ali koji, je navodi koji se ne navodi ovdje, a to je hadis ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. I mnogi hadisi počinju jele, ovom formom. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka jer uradi to i to, neka govori dobro, neka šuti. I kažu da je ovaj dokaz ovaj hadis je dokaz da je počastiti gosta vađa. E sad samo je razmilaženje koliko dana, da li dan, tri ili pet. A u drugom hadisu se navodi u jednom dijelu hadisa, jel, obavezno gostoprimstvo je tri dana, sve preko toga je sadaka. Sljedeći hadis govori o tome, kaže naređeno je gostoprimstvo i gostoprimstvo je naređeno. Eh, Ebu Šurejh al-Huzai radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao gostoprimstvo traje tri dana, posebna pažnja i gošćenje traju dan i noć. Nije dozvoljeno gostu muslimanu da bude kod svoga brata toliko da domaćina ne vede na gdje. Ovaj hadis je veoma bitan i on nam objašnjava propise. Koliko smo dužni gosti, goste na koji način. Kažu džumhur leme i Ebu Hanife, smatraju da je gostoprimstvo sunnet i da nije važno. Da je sunnet u gosti Međutim, jedan, jel dobar dio sam skućenjaka kaže da je obaveza ugostiti gosta i posebno ga počastiti jedan dan jednu noć. A preostala dva dana jeli, ponuditi mu ono što inače ima, što se koristi, što se jede i pije u domu i u kući. Znači dan je posebna pažnja i ugošćavanje, a ostalo je, jeli, ona ostala dva dana, to je jeli, e, obično ugošćavanje, jede ono što jede domaćin i tako dalje. I kažu, tri dana, ova tri dana su vađi prema jel, ovom jednom dijelu sam a preko tri dana sadaka, Na osnovu hadise koji su malo prije naravili. Obavezno gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga sadaka. Nije dozvoljeno gostu musliman da bude u svoga brata toliko koliko domaćina, da domaćina navedene gdje. Znači da mu više dosadi. Svakog gosta imamo jel, nekoliko dana dosta. Ovdje se navodio hadis koliko. Preko tri dana je sadaka, međutim ima gosti, oni bi odsjeli, jel, Znaju da je gostoprimstvo u islamu, da je to preporučeno i da je to posebno vrijedno djelo i one osjedu mašalama jer razveslaju. I onda ljudima dojad imaju svoju privatnost, imaju, jer imaju svoje obaveze. Nisu ovaj toliko bogati da, da, su u stanju da ugoste čovjeka sedam dana, etu, petnaest ili mjesec. I zato treba imati ovaj osjećaja za, ovaj, jer onda može doći da navede domaćina na grije, Kako? Da mu uskrati gostoprimstvo, da mu ne da jest. evo, da bi otišao, da se smrkne na njega, da se ukućana priča o njemu, počne gibiti, tako dalje. I sve mu propadne ono što je do tada uradio, na tri dana i preko tri dana. Zato je bitno. Kako je god bitno za nas da ugostimo gosta, tako je bitno i za goste, a i mi budemo i gosti, oni koji ugošćavaju, jel i domaćini, da imaju ovaj, sluha i smisla i, osjećaja da ne budu na teretu domaći. Potpomaganje viškom i metka. Mi smo društva, nisu, na kraju nisam stoje, s su pitali u poslaniće kako da gost može navesti na grije rekao je da ostane kod njega, a domaći nema ničim da ga počesti. Što je jedan od načina, može biti jeli, i na drugi način potpomaganje viškom metka. Ebu Sejid al-Hudri radijalanko je rekao dok smo jedan put bili na putovanju sa Allahovim i poslanikom sallallahu alaihi došao je neki čovjek na jahalici, poslanik ali sallat veselam se počeo okretati desno i lijevo, ne bi li našao nešto čime bi otklonio njegovu potrebu, potom je rekao, či znači, čovjek je bio siromašan, vidjelo se na njemu, jeli, ko se sobom ima viška jahalicu neka dadne ekonomije, ko nema jahalicu. Ako ima viška hrane i opreme neka je dane onom ko to nema. naboje mnoge vrste imovine tako da smo mislili da niko od nas nema pravo ni na kakav višak imovine. Obaveza pomaganja drugih, ona je aktualna i kad smo kod kuće i kad smo na putovanju, posebno na putovanju. Putovanje je jedno posebno stanje gdje ljudima može ponestati i metka i drugih potreba, zato je propisano da se međusobno potpomažu. To se posebno dešava na hađu, na tim putovanjima, dužim putovanjima i to treba imati sluha za to. I to je dio imana. Imate slučajeva, ljudi idu na hađa, neke osnovne stvari, nemaju sluha za ove stvari koje su vjerom na redu. pomaganja ljudi, posebno muslimana, vjernika, to je dio imana. Ne može gledati da tvoj brat, ti se raspaš, znači imaš i viška i Tvoj brat, recimo koji na hađu ili na nekom putovanju, nema jedva da, pre, da, da se prehrani. A takve treba pomoći bez da traži, ne dozvoliti da oni dođu u situaciju da kada hoćeš posud, nestalom paru. Da oni koji sa njim na putovanju, bilo kako, bilo hađu neko drugo, da sakupi svako po marku 2 i 5 i oni neće osjetiti, a njemu će biti olakšanje. Posebno kažem na hađu. Dešava se da ljudima ukradu novac i izgubi i ovaj, ljudi koji su odgovorni svjesni sakupi, sakupi svaku određenu, određenu količinu i nadomiri se onome kome treba. prikupljanje dana i godina na jednom mjestu u vrijeme oskudice i zajedničkom raspolaganju onim što je prikupljeno. Ilija Sidne Seleme prenosi iz svoga oca da Radiola Anhu da je rekao jedan put smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi seleme, krenuli neku bitku zadesila nas je oskudica u hrani, tako da su neki od nas odlučili da zakupimo koliko jahalica. Potom je lako, poslanik kada je prosila na redu, da sakupimo prostavu hranu, prostili smo kožnu bošću pa je na nju sakupljena hrana. Protegao sam se da vidim koliko je sakupljeno. Ta hrpa bila je u visini koze i kada legne. Znači mala hrpa hrane. Nas je bilo 1400. Jeli smo se te hrpe dok se nismo najeli i natrpali svoje zavežaje. Allah poslanik alaih salat vesela me pitao, ima li vode za abdest? Neki čovjek je donio svoju mješinu u kojoj je bilo malo vode. Poslanik alaih salat vesela mi ju je sasu u vrč. Nakon toga smo svi abdestili ne štireću vodu, 1400 nas. Nakon toga su došla osmerica i pitali, ima li vode za abdest? Allah poslanik alaih salat je rekao, voda je potrošena. Ovaj hadis govori o dvije muđize poslanika alaih salat Njegov najveća muđiza je Kur'an, jer nadnaravni govor Allahom. Pored toga imao je određene muđize, a jedna od tih muđiza, ovdje spomnio dvije muđize, jeste povećavanje hrane i vode. To je jedna nadprirodna pojava da je poslanik Ali Salat Veselam jeli, a uputio dovu, tako da je ta mala količina hrane bila dovoljna za 1400 ljudi i ta mala količina vode bila dovoljna za 1400 ljudi da se, da se ovaj abdeste. Što govori jeli, o istinitosti poslanstva i, i poslanika poslanstva. Međutim, mimo ovoga, preporučeno je da kada se muslimani nađu jeli, na, zajedno negdje na putovanju ili bilo gdje i nemaju dovoljno hrane pojedinačno, preporučeno je mustahab da svi sakupe svoju hranu na jedno mjesto i da se zajednički hrane, jer u tome će Allah dati bereket, blagoslov i tako će se bolje hraniti i tako će biti svima Ako pojedinačno, ako pojedinačno jeli svaku svoju hranu, ne bi se mogli hraniti. I to znamo iz jeli, svoga života na putovanju i u drugim prilikama da kada svako, svako od sebe dadne svoj dio hrane i zajedno se to sakupi jede, svi se i nahrane i ostane toga. I time smo završili ovo poglavlje. Bog sljedeći, sljedeće predavanje počinjemo s jednim velikim poglavljem, to je poglavlje o džihadu. E, ja bih ovim završio, kulu i hada, ostakfirullah, li velikum, festakfiru, innehu, uvodna,